temat që dëshirojmë me i aktualizu dhe temat që dëshirojmë t'i kthejmë në vëmendjen tonë e të mirremi me to si duhet e sa duhet. Kemi thënë disa herë të nderuar vëllezër e motra se Kurani për neve është me të vërtetë një libër i veçantë, specifik, një referencë e shenjtë që ne nuk duhet nuk duhet të jemi të pavëmendshëm karshi kësaj reference. Duhet të ndërtojmë raporte të fuqishme, stabile, të qëndrueshme me librin e Allahut tebareke ue teala. Dhe raportet tona me Kur'anin ndërtohen mbi mbi baza baza qëndrueshme dhe të fuqishme, baza e leximit, baza e kuptimit, baza e meditimit, baza e të punuarit me të, e kështu me radhë, janë disa baza që mbi to duhet të ndërtohet fuqishëm raporti ynë me Kur'anin. Andaj edhe kjo që ka me kuptimin dhe meditimin e ajeteve të Kur'anit është nga bazat më të rëndësishme dhe më të fuqishme të raportit tonë me fjalën e Allahut tebareke ue teala. Andaj sa kemi pas mundësi në të kaluarën për shembull që të mësojmë për një sure, për ndonjë betim e që pastaj jemi befasuar se çfarë kuptime, çfarë domethënie, çfarë mesazhe po dalin që ndoshta kurrë mendja nuk na ka shku se mund të dalin kuptime të tilla nga këto ajete. Sonte do të jemi në takim me surën El-Kalem, Surja El-Kalem, Surja e Penës, Surja e Lapsit, Surja e Shkrimit. Një sure që me të vërtetë ka shumë shumë dobi, ka mesazhe shumë të rëndësishme. Ndërsa ne do të fokusohemi në pjesën e parë të kësaj sure si zakonisht, në këtë pjesë që ka të bëjë me betimin e Allahut tebareke ue teala që është në këtë sure. Surja El-Kalem është sure e Mekës dhe ka zbrit sipas shumë dijetarëve të tefsirit në fillim të shpalljes. Madje tek shumë dijetarë diskutohet se a është surja e tretë apo e katërt që ka zbritë, ngase unanimisht dijetarët janë të pajtimit se surja e parë është surja Iqra, Al-Alaq, pastaj surja e dytë surja Al-Muddathir, e ndërsa këtu diku e vendosin surën Al-Qalam mes surës Al-Muzammil apo pas surës Al-Muzammil. Së paku kur bëhet fjalë për pjesën e parë të kësaj sure që ne sonte do të flasim për të, pjesën e betimit dhe ajetet që ndërlidhen me tematikën e betimit. Sido qoftë, a është e katërta, apo nuk është e katërta, është diskutim rreth dijetarëve të tefsirit, për ne është me rëndësi me kuptu se është nga suret e para që ka zbrit. Së paku ka zbrit në fazën e hershme të misionit dhe shpalljes që erdhi me te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ë këtë që e përmenda është me rëndësi se do të mundohemi që edhe ta inkuadrojmë gjatë komentimit të ajeteve edhe situatën dhe kohën dhe gjendjen ë kur zbriti kjo sure. Domethënë është shumë rëndësi me kuptuar edhe në çfarë rrethane gjendej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ishte situata në Mekë, ë cilat ishin problemet kryesore që realisht qarkullonin në atë kohë e që pikërisht në atë kohë zbritën këto ajete. Lidhja mes ajeteve që kanë zbrit në Mekë dhe ngjarjeve që ndodhin në Mekë është shumë domethënëse për të bërë lidhjen e duhur dhe kuptimin e duhur mes ajeteve. Andaj ka zbrit në fillim të shpalljes pikërisht kur ka filluar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me misionin e tij, dhe me shpërndarjen e këtij misioni dhe reagimet që kanë filluar të jenë shumë arrogante, shumë të vrazhda nga ana e Kurejshëve të Mekës. Kjo sure fillon me një shkronjë, nun. Shkronja nun është shkronjë e alfabetit të gjuhës arabe. Dhe fillimi i kësaj sureje me këtë shkronjë kemi thënë sikurse edhe ka shumë sure të tjera që fillojnë me shkronja, surja e dytë e Kuranit për shembull sura Al-Baqara Alif Lam Mim, pastaj sura Ali Imran gjithashtu Alif Lam Mim, e vazhdojnë sure të tjera pastaj që kanë dy shkronja, kanë tri deri në pesë shkronja që fillohet një sure. E ka edhe me nga një, sikurse surja Kaf, surja Sad, surja Nun e kështu me radhë. Prandaj Ë ky fillim i sureve me këto shkronja që në aspektin e jashtëm nuk japin ndonjë kuptim, nuk lejon që ne të gjykojmë se është fillim i pakuptimtë, larg asaj, nuk ka asgjë në librin e Allahut xhele ve ala të pakuptimtë. Mirëpo, duhet hulumtuar për kuptimin dhe urtësinë e fillimit të sureve me e, këto shkronja. Në këtë rast, për shembull, fillimi i surës, me nun, dijetarët kanë nxjerrë disa kuptime të rëndësishme, që kanë lidhje edhe me suret e tjera, që fillojnë me shkronja, por edhe që ka lidhje fillimi i kësaj sure me vetë përmbajtjen dhe tematikën e surës. Domethënë nuk ka asgjë të rastishme, nuk ka asgjë domethënë të pakuptimtë, larg asaj. Nun është shkronjë e alfabetit të gjuhës arabe. Nun. Dijetarët kanë thënë se një nga Një nga urtësitë e fillimit të sureve me shkronja është për të treguar arabëve se ky Kur'an, këto ajete, këto dispozita që po ju sfidojnë në baza ditore dhe nuk po keni mundësi të japni përgjigje, realisht ky Kur'an, këto dispozita, këto rregulla realisht janë të janë të formuluara nga këto shkronja, nga ky alfabet që ju e përdorni. e që nënkupton se po të ishte çështje e ndërlidhur me gjuhën dhe me aftësitë e njeriut për përdorimin e gjuhës, ju do të kishit mundësi me e sfidu Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem, meqë ky është analfabet, ndërsa ju jeni uh, shumë nga ju, dini shkrim dhe lexim, jeni poetë, jeni të aftë, e kështu me radhë, si pra ka mundësi një njeri me të njëjtën gjuhë, me të njëjtat shkronja, me ju sfidu juve dhe ju nuk keni mundësi me u përgjigj. Ku është problemi? Problemi qëndron se nuk është, nuk, nuk është ky Kuran fjalë njeriu. Dhe po të ishte fjalë njeriu, në këtë gjuhë njëjt, nuk ka ardh me gjuhë të re, nuk ka ardh me shkronja të reja, ka ardh me po këtë gjuhë. Prandaj është libër i Allahut tebareke ve teala. E kur kur është libër i Allahut tebareke ve teala, dhe kur Allahu flet, dhe kur Allahu zbret, atëherë njerëzit as nuk mund të afrohen. Normalisht dhe, dhe Allahu i ka sfiduar vazhdimisht. Pra që nga fillimi i kësaj sure, Allahu tebareke ve teala fuqishëm prezanton këtë libër si libër i Allahut tebareke ve teala, edhe duke favorizuar pozicionin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga njëra anë dhe nga ana tjetër duke realisht sfiduar dhe gjunjëzuar njëjtën kohë arabët dhe jo arabët se nuk do të kenë mundësi kurrën e kurrës të sjellin diçka të ngjashme si ky libër. Madje asnjë verset, madje asnjë ajet në fuqinë e formulimit, përmbajtjes, domethënies, mesazhit e shumë të tjerave. Prandaj nun shkronjë, po Ky Kur'an ka nun, e ka alif, e ka ba, e ka xhim, e ka ha, e kështu me radhë. Po, këto shkronja i ka. Mirëpo, kur këto shkronja ngjiten mes vete, po japin një kuptim të mrekullueshëm. Një mrekulli të jashtëzakonshme, që mendja e njeriut nuk ka mundësi asnjëherë të sjellë diçka të ngjashme me këtë. Dhe gjithashtu të jep me kuptu se e, e, e, e, fuqinë e fjalës, Fuqia e fjalës. Kjo fe ka ardhur realisht me fuqinë e fjalës. Prandaj dhuna nuk është nuk është opsioni primar i kësaj feje. Më në, nuk ka dhunë fare. Por po flas situata kur kërkohet për shembull që të mbrohet qoftë edhe me luftë, Mirëpo këto janë opsione alternative. Ndërsa mesazhi elementar, themelor dhe bazik i kësaj feje është kush? Fjala e mirë, argumenti. Prandaj ka ardhur Allahu xhelle ve ala ka thënë nun, domthon shkronjën, alfabetin si sinonim i fjalës që nga këto shkronja të alfabetit formulohet fjala dhe fjalia. E fjala dhe fjalia janë Realisht, metoda dhe mënyra të komunikimit mes njerëzve, ku ata shpalosin mendimet e tyre, argumentet e tyre, diskutojnë, debatojnë. Dhe kjo fe ka ardhur që të sjellë fjalën, fjalën e, e, e, e, e, e, e Allahut tebareke ue teala, që në të është besimi, është udhëzimi e shumë të tjera. E shumë udhëzime të tjera që mund të kenë të bëjnë me shkronjën, po nuk është tema shkronja, por tema është betimi. Pas kësaj nun, Allahu thotë wal qalami wama yasturun. Këtu e kemi betimin dhe ë në këtë betim i kemi dy gjëra shumë të rëndësishme. Allahu betohet wal qalam pasha penën, Betohem në lapsin që shkruan. Wal qalami wa ma yasturun. Allah thotë betohem në lapsin, në penën dhe në atë që shkruajnë lapsat, në atë që shkruajnë. Dy gjëra, betimi në lapsin dhe betimi në funksionin e lapsit. Kur Allah betohet në lapsin, sikur se kemi thënë edhe në takimet e kaluara, ne duhet gjithmonë të meditojmë rreth asaj se në çfarë Allahu betohet dhe për çfarë Allahu betohet. Don tek betimet janë këtu dy gjëra shumë me rëndësi për të kuptuar. Në çfarë Allahu betohet dhe për çfarë Allahu betohet. Ajo në çfarë Allahu betohet këtu është lapsi. Atje patëm betimin në Kur'an, patëm betimin në melajke, patëm betimin pastaj në krijesa të caktuara të Allahut në retë, në erërat e kështu me radhë. në kodrat e fuqishme, e këtu kemi në lapsin, për të treguar, domethënë, për të treguar rëndësinë e këtij mjeti, dhe ndikimin që e ka në jetë të njerëzve. Për të na thënë Allah xhele ue ala se sa është lapsi i rëndësishëm, dhe sa është me përgjegjësi. Meqë Allah betohet në këtë laps, nuk betohet thjesht në një uh, mjet që ne me lehtësi e përdorim sot, por betohet në kuptimin e këtij lapsi dhe në në në në në funksionimin e këtij lapsi që ta kuptojmë edhe ne përgjegjësinë e lapsit dhe përgjegjësinë e shkrimit. Dijetarët kanë diskutuar se a thua vallë për cilin laps është fjala këtu. A është këtu lapsi për qëllim një laps i caktuar, apo fjala është për penën, për lapsin po e quaj për penën si lloj, do për të gjitha penat e tjera, për llojin Allahu po betohet, apo betohet Allahu në te këtu, në një një një laps të posaçëm. Nëse është fjala për laps të posaçëm, Atëher qëllimi është, domethënë lapsi që ka shkruajtur që me të janë shkruajtur të gjitha ngjarjet ndodhitë, caktimet në Leuhi Mahfudh. Sikurse thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu posa e krijoi lapsin i tha uktub, shkruaj. E tha çfarë të shkruaj o Zot? Tha shkruaj atë që do të ndodhë. Me dijen e Allahut tebareke ue teala. Andaj është një laps i posaçëm që Allahu tebareke ue teala me të ka shkruajtur ngjarjet në Leuhi Mahfudh, në pllakën e ruajtur tek Allahu xhel-le ue ala, në atë pllakë që janë shkruajtur ngjarjet, ndodhitë, zhvillimet e kështu me radhë. Ndërsa lapsi si lloj që me të shkruan shumë gjëra, atëherë përfshin shumë më gjërë. Domthon lapsi që me të shkruhet shpallja e Allahut tebareke ue teala. Me laps Janë shkruajtur ajetet e Kur'anit. Jo direkt ndoshta me, me lapsin që e kemi ne kuptimin, po me pen, me ngjyrë, me janë shkruajtur ajetet e Allahut tebareke ue teala. Në këtë laps, pra shikoni, kjo laps, kjo penë që Allahu ka shkruajtur caktimet, ka shkruajtur Allahu fjalët e tij, ua ka mundësuar edhe njerëzve që njerëzit të shkruajnë mendimet e tyre, të shkruajnë qëndrimet e tyre, të shkruajnë dëshmitë e tyre, të shkruajnë qëndrimet e tyre. Prandaj duhet me pas me përgjegjësi, se këtë mjet Allahu na e dha edhe neve në dorë. Dhe sa ka sot fatkeqësisht domethënë mungesë të përgjegjësisë kur bie fjala për shkrimin. Mund të shkruhen dëshmi të rrejshme kundër dikujt. Të nënshkruhen dokumente të falsifikuara. për përfitime të caktuara. Mund të mund të ë ë ë ë ë ë thurren ndoshta akuza të paqëndrueshme kundër dikujt me laps mund të bëhen libra të shkruara por që dezinformojnë Dhe keqinformojnë dhe lajthitin njerëzit. Dhe Allahu xhel-le ue ala shiko që nga ajo kohë na flet për lapsin, keni kujdes, me laps mund të udhëzoni, por me laps mund të devijoni. Me laps mund të dëshmoni drejt, por edhe me laps mund të dëshmoni rrejshëm. Kujdes, kjo lapsi juaj, kjo dëshmia juaj, në çfarë drejtimi po shkon. Nëse me këtë laps, ka qenë e mundur me të shkruhet Leuhi Mahfudh. Të shkruhet shpallja e Allahut xhel-le ue ala, aq është i rëndësishëm dhe aq domethënë i jep Allahu tebareke ue teala fuqi. Por edhe në jetën e përditshme, mund të shkruan gjëra të ndryshme. Çka po shkruan? Por dije se ajo që e shkruan do të mbetet dëshmi e pashlyeshme deri në ditën e takimit me Allahun tebareke ue teala. Kjo nuk është vetëm thjesht puna e shkrimit apo, po çdo gjë që që regjistrohet, çdo gjë që shënohet, Mbetet dëshmi. Ajo mund të shlyhet me gomë në këtë dunja, mund të fshehet diku në sirtare, mirëpo nëse njeriu nuk pendohet dhe nuk e përmirëson atë çfarë e ka shkarravitur me lapsin e tij, jep llogari para Allahut të madhëruar për këtë. Prandaj, të kenë frikë njerëzit, se çka po shkruajnë, çka po regjistrojnë, për çfarë po dëshmojnë, etj etj. Sot është mundësuar që shkrimi të bëhet edhe përmes, domethënë, ë ë ë ë tastaturave të ndryshme, ndoshta lapsave që shkruajnë në mënyrë elektronike kështu me radhë, forma të caktuara. Nuk ka më rëndësi. E rëndësishme është shkronjat që ti po i bashkon, që ti po i lidh fjalët, fjalitë, çfarë kuptimi kanë, çfarë domethënie kanë. Çfarë dëshmie japin, çfarë porosie japin, kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj, në kuadër të kësaj mund të themi të nderuar vëllezër e motra se, edhe shkrimet në komente që i bëjmë për lajme të caktuara, lajmet e caktuara që i publikojmë, e këtujmë pjesë e kësaj porosisë, që Allahu betohet për rëndësinë dhe përgjegjësinë që e ka lapsi dhe e ka shkrimi. Kjo nga njëra anë, nga ana tjetër. Allahu xhel-le xhelaluhu, po betohet në lapsin fillimisht para kujt, para një populli që nuk e njeh lapsin. Para një populli që nuk e njeh lapsin. Arabët nuk e njifshin lapsin. Po jo vetëm arabët, po shumë popuj të asaj kohe. Ngase shkrim-leximi për ta ishte i rrallë. Ata e njifshin si mjet, normal e kanë përdorur, por nuk ishte nuk ishte për përdorim masiv. Shumica e njerëzve ishin analfabetë. Madje kishte njeri që, domthon, përcillte poezi nga koka, nga mendja pa i shkruar fare. Allahu betohet se shpallja që po e merr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër dhe motra, është shpallja e lapsit. E çfarë do të thotë kjo për arabët e asaj kohe, por për të gjithë, po po fillojmë nga arabët meqë te ata ka zbrit, dhe thashë, është me rëndësi shumë që ta kuptojmë edhe kontekstin kohor, kur ka zbrit kjo sure, këto ajete, dhe me e ndërlidh pastaj me kuptimet që i japin këto ajete. Arabët, shpesh herë, kishin traditë që mosmarrëveshjet e tyne, mospajtimet e tyne, t'i trajtojnë përmes shpatës. Madje edhe gjërat më banale të mundshme. Me vite të tëre luftonin për një kontest rreth një deve që i kishin. Kontest i caktuar. Madje për fyrje të devës luftonin fise. No, nuk pritonin me nxjerrë shpatën për çkado qoftë. Dhe të derdhin gjak, dhe të luftojnë. Dhe Allahu Xhel-le ue ala të dërguar. E zbriti Kur'anin me fjalën lexo fjalën e ngritjes, arsimimit, informimit, dhe tregoi se kultura dhe civilizimi që do të ndërtohet me këtë shpallje, janë kulturat e dijes, jo të shpatës, janë të lapsit, jo të armës, prandaj, Allahu Xhel-le ue ala, arabëve ua dha, po edhe botës përmes tyre, lapsin në vend të shpatës. Lapsin në vend të shpatës. Dhe që ato mospajtime që i trajtonin përmes shpatës, tashmë t'i trajtojnë përmes lapsit. Çfarë kuptimi? Përmes argumenteve, përmes diskutimeve dhe bisedave. Dhe sa herë Allahu në Kur'an thërret Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, mos ua fyeni idhujt, mos shani. Nuk është, nuk është kultura juaj sharja, fyrja. Jo. Kultura juaj tash është leximi, argumenti, fakti, logjika, arsyeja, lapsi. Ju jeni këta, prandaj edhe, domethënë, nga nga nga nga nomadë, nga beduinë, nga njerëz të paarsimuar, kjo fe bëri dijetarë që e mbushën botën dije. Çfarë dijetarë nxori Islami? Me të vërtet të kalibrave me përmasa, me përmasa globale, po edhe me përmasa të të gjitha kohrave. Edhe sot përmenden zbulimet e tyre, konkluzet e tyre, dija e tyre që e lanë. Po kanë qenë vendet e dijes, kudo që kanë hi muslimanët, kanë ndërtu biblioteka, kanë ndërtu shkolla, kanë ndërtu universitete. Ta marrim historinë ta lexojmë. Ka qenë civilizim dhe kulturë e ndërtimit, jo e rrënimit, e zhvillimit, jo e degradimit, ngase ka ardhë me wal kalemi wa ma esturun, ka ardhë me lapsin, dhe atë çfarë shkruan lapsi, me përgjegjësinë e lapsit, me laps në dorë, dhe me përgjegjësi për atë çfarë shkruajmë, Islami ka edukuar dhe formuar individin. Pra kjo është feja jonë, kjo është kultura jonë. Ne si muslimanë kemi për obligim t'i kthehemi ikra-së, leximit, t'i kthehemi lapsit, shkrimit, përgjegjësisë. Ngase kjo është ajo çka feja jonë, Kur'ani ynë, dhe që nga ditët e para Allahu tebareke ue teala e e përmendi. Këto ajete nuk janë të Medinës. që të vinë pas 15 vjet, jo e ditë e para, Allahu xhelle ue ala shpalosi, pa dhe mësu kushtim është identitetin e kësaj feje, e që është identitet i arsimit, i penës, i leximit, i shkollimit, edukimit, i bisedës, i diskutimit, dialogut, mirëkuptimit, argumentimit, fakteve, provave e kështu me radhë. Prandaj Allah betohet në lapsin dhe atë çfarë shkruan lapsi. Çfarë shkruan lapsi? Shkruan rreshta. Por në ata rreshta mund të ketë tash udhëzim, mund të ketë devijim, mund të ketë informim të duhur, por dhe keqinformim, mund të ketë udhëzim dhe devijim e lajthitje, mund të ketë dëshmi të saktë, të vërtetë, të ndërtuar në fakte, por dëshmi të rrejshme, Mund të ketë nënshkrime në dokumenta në rregull, por dhe falsifikime të ndryshme. Gjithçka mund të ketë. Prandaj kujdesni për lapsin dhe nënshkrimin dhe penën dhe rreshtat që i shkruani dhe ku pozicionoheni. Ngase të nderuar edhe jesturun satër që Allahu xhelle ue ala u betua për shkrimin e ka edhe një kuptim të një radhitje Edhe të një radhitje, prandaj Allahu xhelle betohet në penën dhe në radhitjen e fjalëve që bëhen përmes penës. E ka edhe kuptimin e radhitjes, apo e që nënkupton se Allahu xhelle ue ala na udhëzon që përmes këtij betimi të shikojmë se ku po radhitemi. A me argumentin Ku i radhiti? Sikur që duhet shikuar si po i radhitim radhët e rreshtave të shkrimit tonë, radhët e rreshtave të fjalëve tona, duhet shikuar si po radhitemi edhe na vet në radhët e rreshtave të njerëzve. Ku jemi ne? Me kë jemi? Shumë është e rëndësishme. E pas këtij betimi Allah thot, thon, nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Shum ë kalim i mrekullueshëm në këtë pikë. Thash Allahu xhelle ue ala betohet në lapsin dhe në rreshtat që shkruhen përmes lapsit, përmes penës. E pastaj Allahu thot, Për çka Allahu po betohet? E pamë në çka betohet? E për çfarë Allahu betohet? Allahu po betohet ë një betim që ka karakter të mbrojtjes. Ka karakter të rënimit të një gjykimit të padrejtë që bëhet. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mexhnun. Betohem, thotë Allahu, në lapsin, se ti, o Muhammed, ma ente, ti nuk je, ti, ti nuk je, mohon Allahu Xhelle ve ala, çka po mohon? Bi ni'meti rabbik. Kjo bi ni'meti rabbik, me mirësinë e Allahut, me begatinë e Allahut, ti nuk je i çmendur. Çka me mirësinë e Allahut, tebareke ve teala? Domethënë, fillimisht, mirësia e Allahut është që të ka pru Allahu shpalljen. Që Allahu xhelle ve ala të ka bo pejgamber. Ta ka mësu Allahu xhelle xhelaluhu besimin e drejtë. Larg bestytnive, larg fantazmave, larg, domethënë, trillimeve, larg asaj që nuk ka mundësi me me me me me me pranu natyrshmëria e pastër e as logjika e shëndoshë. Larg kësaj, ti je në besim të pastër. Ti je në shpalljen e duhur. Kjo begati e Allahut asht. Meqë është kjo kështu, nuk mund të jesh i çmendur ti. Nuk mund të jesh i çmendur ti. Ngase qindra e qindra e qindra dijetarë janë bo bashkë e bashkë e bashkë gjatë historisë për ta zbërthy mesazhin që pejgamberi sallallahu alejhi ve selem vetë e shpërndante dhe interpretante. Njerëz sot për shembull me një ajet me një, me një tematikë kuranore, doktorojnë, akademikë bëhen. Po edhe e, e, e, të tjerët që kanë dasht me e studiu kuranin, ndoshta jo për me e shpërfaq saktësinë e tij, po për me e nxjerr mangësinë e tij, s'kanë pas mundësi. Kanë qenë profesora, doktora. Qysh ka mundësi, e, e, e, ai që Allahu Xhelle ve ala e ka pregatit që të jetë bartës i kësaj dije kaq të madhe. Ai të jetë i çmendur, e nxënësit që kanë mësu prej tij janë bo profesora, doktora, mësues të njerëzimit. E pamundshme asht. S'ka mundësi. Prandaj Allah të ka begatu me këtë shpallje. Dhe këtu kemi dy gjëra me rëndësi të nderuar vëllezër dhe motra. Kemi pohimin Nëse kishim pas drejtë, domethënë, me e, me e gradu pejgamberin alejhi selam, si njeri, në gradat e, e, e inteligjent, një gjeni i rrallë, që s'ka shkel mbi fytyrën e tokës. Se këtë shpallje me e marrë, me kuptu, me transmitu, me fjalët e Allahut, begati e madhe e Allahut është. është pohim për këtë. Dhe është mohim, ti nuk je i çmendur. A thu vallë, Pse Allahu tebareke ue teala merret me pallavrat e kurejshve se pejgamberi është i çmendur, nuk është i çmendur, për shembull. Shpifje të paargumentume. Themi ajo që e cekëm në fillim, të nderuar vëllezër dhe motra, se, të kthehemi pak në fillim të shpalljes, nuk ka qenë e lehtë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 40 vite me radhë, domethënë vlerësohej nga populli i tij si njëri shumë i mençur, si njëri shumë i urtë, ka qenë nga urtakët e rrallë të kurejshve. Atij ia kanë besu shumë gjëra. Sekretet e ndryshme atij ia besonin. Emanetet në pasuri, atij ia besonin. Ka pas me shku në udhëtim dikush? Ka pas para. S'ka pas guxim me i lënë te shpia. Ndoshta gruja e vet s'ia run qysh duhet. Fëmija e vet, i kanë çu emanetet e tyne te pejgamberi salallahu alesallam. Paramendoni. Madje ia dhanë titullin e njohur që askush në Mekë nuk e gëzonte. Të nderuar, askush në Mekë nuk e ka gëzu titullin që e gëzonte pejgamberi së Sadikun Emin. I, i, i, Sadik, njeri i vërtetë, kurrë nuk rren, kurrë, paramendo, dhe besnik që kurrë s'të mashtron e kurrë nuk tradhton. Ia dhanë këtë e, titull, vetë arabët. Gëzonte respekt, pajtonte mes njerëzve, e kështu me radhë. Moment i erdhi shpallja. Dhe tashmë e logjikshme është që, Këta njerëz që deri dje, ky njeri me disa aftësi të kufizuara, me, me dije jo të madhe, arriti këtë titull. Paramendoni si është dash tash me emërtu e me titullu kur t'i vjen shpallja. Dhe gjithashtu me këtë. Po vjen me dije, po vjen me argumente, po vjen me fakte, me shpjegime, që ata nuk kanë mundësi me pru asnjë ajet si ky. Dhe ata tashmë kurejshët e Mekës po zhveshen, fatkeqësisht po zhveshen nga të gjitha vlerat e tyre. Nga të gjitha zakonet e tyre. Nga të gjitha ë ë ë ë ë mirësi dhe përparësi që i kanë arabët, këta po zhveshen. Kundër pejgamberit salallahu alesallam. Pse? Po fillimisht të nderuar, ishte zakon i arabëve që Zakon i arabëve ishte, domethënë që mos të shpifin për njeriun. Ngase meqë ishin kujdestarë të Qabes, rueshin shumë këto pika. Të ishin besnikë, mos të tradhtojnë, mos të mashtrojnë. Ata e kishin traditë me mikprit musafirin edhe kur fare s'i kishin punët. Tash qysh është puna, atë që e kanë të vetin, që vetë e kishin titulluar besniku i sinqerti i vërteti. Këtë gënjeshtar me i thënë. Me dëbu, paramendo tri vite, arabët, e futën në a, a, a, a, sankcione pejgamberin a.s. Bllokuan çdo veprim me të, as, as blerje, as shitje, as martesë, as asgjë. Tri vite e shihnin duke vuajtur nga uria, nga etja, aty e shihnin. Dhe kishin humbur komplet logjikën, rezonimin, mëshirën. Për çfarë arsye? Pse erdh me i mësu? Këta nuk ishin arabët që ishte mësu me ta me jetu pejgamberi a.s.. Ata për bukë fëmijët e tyre i lejshin keq, që musafirin me respektu. Çfarë ndodhi tash? E pse këtë po e leni të uritur? E pse këtij po ia ndalni bukën e ujin? E pse për të po shpifni? E pse këtij po i thoni i çmendur? Pse? Çfarë ndryshoi? Domethënë, të nderuar, uh, aspekti i parimitetit është çështja e madhe. Por Allahu xhel-le xhelaluhu, shpeshherë në Kuran, na porosit që mospajtimi, dallimi me tjerët, nuk bën që t'ua lejon juve pastaj shpifjen ndaj tyne dhe padrejtësinë, absolutisht, i'dilu huwa akrabu lit-takwa, kjo është feja jonë, bëhuni të drejtë, kjo është devotshmëria, kushdo qoftë ai, armiku juaj, çkado qoftë, nuk lejohet me bo diçka që është e padrejtë, çka nuk është njerëzore, Prandaj pejgamberi a.s. këtë sjellje kaq arrogante. Kishte problem me e kuptu çka po ndodh. Madje kur i ndodhi e, shpallja në fillim dhe e kapën ethet nuk dinte për çfarë bëhet fjalë. E dini, gruaja e tij Khadija radhiyallahu ta'ala anha e dërgoi tek Kushëriri i saj, Waraka ibn Nawfal, i cili kishte njohuri për, domthonë shpalljet e mëhershme, lexonte Tevratin, Injilin, i njihte historitë dhe biografitë e pejgamberëve, dinte deri dikun çka ka ndodhur mes pejgamberëve dhe popujve të tyre. Dhe kur ia shpalosi pejgamberi çfarë i ka ndodhur, e Waraka e dinte se ka ardh koha e një pejgamberi, e lexonte në librat e vjetër. Kur i pa të gjitha ato shenja tek pejgamberi a.s. që përputheshin plotësisht me atë çfarë në libër, tha ky qenka. Dhe çka i tha? Tha ky që të ka ardhur ty, Xhibrili, është ai që i vinte Musait alayhis salam dhe Isait alayhis salam. Ai është i njëjti Xhibrili e njohu Waraka. E tha sikur kisha me qenë ma i ri unë. Shikoni tash, Waraka po i thotë pejgamberit në fillim. Andaj i qmendur, që është me thonë i qmendur, e kishte të vështirë. Andaj Allahu xhalla wa ala i tha pejgamberit alejhi selam, ti merru me pjesën e begatisë që Allah të ka dhonë, ti e ke dëshminë më të madhe të Allahut xhalla wa ala, që ti je në, në, në, në, në vetëdijen më të plotë të mundshme, Ti je në kuptimin më të naltë të mundshëm. Ndërsa ju dha përgjigje kurejshve se ky pejgamber nuk është i çmendur. Për t'i treguar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se mbrojtjen tënde e merr përsipër Allahu xhalla xhelalu. Ti mos u shti me ta. Ti kumto, innama anta nadhir. Ti ke mision që ti mësosh t'i përgëzosh nëse pasojnë, t'ua tërheqësh vërejtjen nëse refuzojnë, kjo është misioni yt, ndërsa mbrojtja karshi shpifjeve, akuzave, ti mos u merr me të. Allahu xhalla wa ala ta kryen këtë punë. Çfarë ngushëllimi është kjo për pejgamberin alejhi selam? Në fillim, është ngushëllim i madh. Ishte ngushëllim i madh. Prandaj Allahu xhalla wa ala i tha se ti nuk je kështu. Dhe kjo është me rëndësi të nderuar, vëllezër e motra, ta kuptojmë se uh, njeriu gjithmonë, gjithmonë, duhet ta matë veten e tij, ta shikon veten e tij, me referencën që i beson, në këtë rast ne si musliman kujtë, fjalës së Allahut azze we xhel. Dhe aty t'i gjykojmë qëndrimet tona, veprimet tona, bindjet tona. Nëse, Qëndrimet tona, fjalët tona, besimet tona janë në përputhje me udhëzimin e Allahut dhe shpalljen e Allahut xhalla xhelalu. Ne atë pjesë që duhet të brengosim për të e kemi të kaluar. Pastaj fjalët e njerëzve, po janë problematike, janë të dhimbshme, por nuk duhet të jenë ato, domethënë me ndikim aq të madh sa që njeriu duke u marrë me to të harron pjesën e rëndësishme të bindjeve të tij dhe të qëndrimeve të tij. Shpesh herë ne harrojmë me çka duhet u marr. Harrojmë projektet tona, mësimet tona, duke u marr tha e boni, çu ku shkoi. Le njerëzit, s'përfundojnë këto kurr. Për ne Allahu xhalla xhelalu në Kur'an e vet i kanë thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ty po të thonë i çmendur e për Allahun çka kanë thonë? Për Allahun çka kanë thonë? Lloj lloj shpifje kanë bërë për Allahun xhalla xhelalu. Pra kjo dunja është e tillë. I është dhënë mundësia njerëzve, sikur të thash me lapsin, të shkruajnë drejt, po edhe shtrembër, të dëshmojnë drejt, po edhe rrejshëm. Gjithë e kanë mundësinë. Derisa të vijë koha në gjykimin përfundimtar. Prandaj, o ti i dërguar, që të sau? Qetësohu, ngase me begatinë e Allahut që të ka dhënë, nuk mund të jesh i çmendur. Absolutisht. Dhe ty nuk të ka çmend dhe nuk ka mundësi me të çmend kurrë shpallja. Prandaj të nderuar, këtu është një udhëzim që duhet me marrë se shpallja e Allahut tebareke ue teala nuk ka mundësi, nuk ka mundësi me e çmend një njeri. Jo në kuptim mental me e çmend. Po s'ka mundësi as me e çmend kuptim të veprimit, me bo njeri, veprimet njeri të çmendur, arrogancë, dhunë, me i terrorizu të tjerët. Jo, kjo feja s'e ban këtë punë. Nuk, s'e ka këtë karakter. Për shembull, pejgamberi, salallahu alejhi ve selem kur me shpallje. I erdh shpallje nga Allahu, xhele ve ala. Dhe presioni kurejshve. A ndodhi që pejgamberi alejhi selam që moment caktum, nga revolta, ta humb kontrollën mbi veten e tij, dhe të bën veprime, po themi kushtimisht, të çmendura. A ndodhi kështu? Jo, asnjëherë. Asnjëherë. Në kjo fe, është fe e maturisë, është fe e pjekurisë, është fe e inteligjencës, logjikës dhe arsyes. Edhe në nivelin e argumenteve, edhe në nivelin e dispozitave, por edhe në nivelin e sjelljeve, sikurse do ta përmendim më vonë inshallah. Prandaj ma ente bi ni'meti Rabbike bi mexhnun. Kjo është përgëzim për pejgamberin salallahu alejhi ve selem. Dhe inkurajim që në këto fazat e para të shpalljes, domethënë të jetë i qetë me ndërgjegje të pastër dhe i fokusuar në tema të mëdha e të caktuara e në mision të tij, jo i fokusuar në shpifjet e arabëve që realisht, realisht, erdhi shpallja dhe e shpërfaqi brishtësinë, dobësinë e bindjeve të tyne, e vlerave të tyne. Po të kishin ata vlera taman, parimore, nuk do të kishin standard dyfishta. Kështu me u sill me këta, e kështu me pejgamberin salallahu alejhi ve selem. Ja. Me një kur themi jemi të drejtë, ka liri, mendimi duhet shprehur, liria e shprehjes ekziston, duhet të ketë unifikim, jo standardet, jo dy veç, por po të shumëfishta. Këtu nuk lejohet me ofendu, ama këtu lejohet me ofendu. E pakuptimtë kjo. E pakuptimtë. Prandaj, Allahu xhele ve ala i tha pejgamberit salallahu alejhi ve selem, fakti që këta kanë dal nga binarët e zakoneve, traditave të tyre, vlerave caktuara, që me te janë njohur, dhe tashmë karshi teje po përdorin standard dyfytyrësh, është brengosëse, po ti mos u mërzit. Ngase është traditë e trashëguar edhe nga të tjerët, kur erdhën pejgamberët e Allahut tebareke ue teala. Dhe vjen përgëzimi i radhës wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dhe ty sigurisht pa asnjë mëdyshje të takon një shpërblim i veçantë, i vazhdueshëm, i pashkëputur i Allahut ndaj teje. Ky përgëzimi tash i radhës çka ka këtu? Allahu i thotë pejgamberit alejhi selam se ti do të kesh një shpërblim të veçantë. Gajre memnun. Çka është gajre memnun? Do të kesh një shpërblim, do të ngritesh. Do të shpërblehesh, do të afirmohesh, do të kesh sukses. Dhe gjitha këto askujt borxh s'ke me i kon. Ngase Allahu ka me t'i dhonë. Nuk ka, askurrë s'ka mundësi me të shantazhu, as për çka me të shantazhu, as me ta përmen, as me kurgjë. Ngase argumentet që kena me t'i dhonë, dhe shpallja që kena me ta zbrit, janë të mjaftushme për me i bind njerëzit. Nuk i nevojë ti për, domethonë, shpërblimet e njerëzve, Allahu të shpërblen ty. Gajre memnun. Një shpërblim që ti e merr edhe në dunja, para ahiretit, domethonë, nuk i mbetesh borxh askujt. Kjo është tash një, një, një inkurajim i rrallë që nërë. Unë të mbroj, Allah po thotë, po edhe unë të shpërblej. Mbrojtja dhe shpërblimi. Nga kuptimet e memnun, gajri memnun, është edhe do të kesh shpërblim të vazhdueshëm, të pashkëputur. Çka i bjen kjo të pashkëputur dhe të vazhdueshëm? Domethonë, ti edhe sa të je gjallë, sa të punojsh ti për këtë mision, Allah në të dorë shpërblehesh, por edhe pas vdekjes, deri në kohën e ringjalljes, kanë me të ardh ty shpërblimet. Qysh? Këtu ka një shpërblim, këtu ka një përgëzim dua të them të nderuar ë vëllezër dhe motra, një një një përgëzim ë i brendshëm. Ama përgëzim i madh, qysh i brendshëm, jo shumë i dukshëm. Por në brendi kur pak thellohesh kupton një përgëzim të madh se Shpalla që ke ardhur me të, feja jote ka me u shpërnda shumë nëpër botë dhe do të mbetë deri në ditën e gjykimit. Pse? Po a e dini të nderuar se këto ajete që na po i flasim tash, namazin që e falim na, agjërimi, krejt çka bojmë na për Allahun, shpërblimi i këtyre veprave, i shkon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa munguar fare dhe pa cunguar fare shpërblimin që na takon neve. Apo pse? Po kush na ka mësuar namazin? Pejgamberi sallam e të tjerët që janë gjithë në këtë shpërndarje të këtij mësimi, secili tani e ka ekstra shpërblimin. Allah ka shumë, pa kufi. Andaj, o Muhammed, Nuk do të mbetesh i kufizuar në Mekë. Jo. Lejti këta çfarë thonë. Do të shtrihesh, e do të zgjerohesh, e do të zgjerohesh. Do të vijnë ty sevapet, e selamet, e salavatet nga umeti yt në gjuhë të ndryshme. Deri n'kiamet, pa ndalë fare. Përgëzim ata shumë i madh. edhe për përmbajtjen e misionit, edhe për karakterin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kuptim të inteligjencës, edhe në kuptim të shpërblimit. Përgëzime të mëdha në fillim të shpalljes. Gajre memnun. Ue inna laka la axhran, ti ki shpërblim tek Allahu tebareke ue teala. Prandaj, nëse ty Allahu xhelle ue ala të ka pastru, Nëse ty Allahu të ka ngrit, dhe ty Allahu po të shpërblen. Okej. Okay. Çka ka problem me njerëz pastaj? Nëse ke sevapin te Allahu i madhëruar, çka të bën dëm mosmirënjohja e dikujt? Të bën dëm dhe të shqetëson shumë atëherë kur ndoshta ke pritë prej tjerëve. Këtu ke gabu. Por në momentin kur je kon, i orientuar apo e orientuar kah Allahu tebareke ue teala me zemër të sinqertë, me përkushtim të sinqertë, ke shpresuar shpërblimin e Allahut tebareke ue teala dhe je munduar me e bë punën sikurse Allahu na ka mësuar. Në kuadër të kësaj njerëzit nuk kanë qenë mirënjohës sa duhet. Apo njerëzit ndoshta nuk i din punët e tua. Nuk duhet kjo me kon burim i mërzisë. Burim i mërzis, i shqetsimit. Mund të jetë mërzi sipërfaqësore, normal njerëz janë që s'e paskan e mosmirënjohës. Mundet me të mërzit dhe me të shqetsu mosmirënjohja e njerëzve. Si mungesë e vlerës, por jo mosmirënjohja e tyre ndaj teje me të bezdis. Ngase për ty ka marrë fund hesapi, te Allahu e ke shpërblimin, meqë për te e ke bo. Andaj o i dërguar i Allahut. Këta që të kanë thonë deri dje, sadikul emin, sot thonë i çmendur, Deri dje thonë hero, tani thonë tradhtar. Deri dje thonë kështu, tani thonë kështu. Njerëzit i ndrrojnë qëndrimet e tyne, lëvizin nga pozicionet. Ti bahu i lidhur me Allahun tebareke ue teala, i cili kur thotë ty, se ti je i drejtë, ti je me shpallje të duhur, ti je me këtë, ti ki shpërblim, kjo është ajo që duhet me të gëzu ty. Pasaj Allahu i lartmadhëruar, pasaj vazhdon me përgëzim hala ma të madh dhe kjo është Me të vërtetë, e, e, e, e, një dëshmi, një dëshmi që, e, ndoshta, nga gëzimi njeri mund të fluturon. Ue inneke le ala hulukin adhim. Dhe ti, o i dërguar i Allahut, krahas që, krahas që, në aspekt intelektual, je në nivelet ma të nalta. Në aspektin intelektual, je në nivelin ma të naltë. Në aspektin e pagesës, shpërblimit, ke marrë hisen ma të madhe nga Allahu tebareke ue teala. Dhe në aspektin e vlerave dhe moralit, ti je në nivelin ma të naltë. Me rëndësi është që ti e ke ruajtur pjesën e moralit. Kush e ka prish moralin këtu? Kush u njollos këtu? Kundërshtarët e tu. Ngase, domethënë, uh, nga një popull që e vlerësonte moralin, së paku vlerat e mëdha të moralit, besnikërinë, sinceritetin, vërtetësinë, vlerësojnë ata këto sene. E rrënuan sistemin e vlerave tyne, pse? Veç për inati kundër tij, subhanallah. Sa mund të jetë ky sistem i vlerave i qëndrueshëm, kur rrënohet për inat të dikujt? Kur rrënohet, për shambull, a, a, a, a, a, nga frika prej dikujt? Nga frika se dikush po na merr diçka, s'pritoj me kon pastaj gënjeshtar, mashtrues. Çfarë sistemi vlerave është ky? Që e rrënon interesi i caktuar. E rrënon kalkulimi i caktuar. E rrënon kërcënimi i caktuar. Dhe ti, i dërguari i Allahut. Ti aq e ki të qëndrueshëm dhe të pathyeshëm sistemin e vlerave saqë të gjitha shpifjet e dunjas të gjitha akuzat e pabazuara të dunjas, me u nis kah ti, ti mbetesh prap në nivelin ma të naltë të moralit, ti nuk ndikohesh nga ato e të biesh në nivel tyne. Allah, kjo është e madhe. Don, nuk të lëviz askush nga ky pozicion. Pse? Wa innaka la ala Kjo shprehja ala, në gjuhën arabe është një pjesëz, don ala, që dijetarët thonë se kur përmendet nënkupton, nënkupton stabilitetin, qëndrueshmërinë e fuqishme të diçkafit mbi diçka. Andaj ti i dërguar i Allahut, "Wa innaka ti me të vërtetë la ala je", don aq je stabil, aq je i qëndrueshëm, aq je i pathyeshëm, Në vlerat morale, saqë nuk ka shpifje, nuk ka akuzë, nuk ka lkundje e dunjas që ka mundësi me të lëviz nga ky pozicion. Ky është moral që na tregon. Dhe ky stabilitet i joti është, është i, i shtrirë në të gjithë jetën tënde. Ti je i moralshëm, ti je në kulmin ma të naltë të moralit, sjelljes, edukatës, edhe kur je vetë, edhe kur je në familje, edhe kur je në shoqni, edhe kur je i fortë, edhe kur je i dobët. Gjithmonë kështu. Ngase njerëzit nuk e kanë të gjithë njëjtë sistemin e vlerave të qëndrueshëm. Dikush ka mundësi, domethënë, ta mban sistemin e vlerave të qëndrushum deri në moment sa nuk mos pajtosh me te. Sa ti je pajtu me te, mashallah tebarekallah. Momentin kur s'je pajtu me te, Krejt bon halal. Domethënë, nuk ka mundësi me i përballu sistemi i vlerave të tij, mospajtimit caktuar. Kjo është e keqe? Dikush për shembull, e, e rrënon sistemin e vlerave, posa të e, joshet me interes caktum. Po, domethënë, kur e ka këtë, kur e ka këtë, i vijn punët rregull, Mashallah, sabërli, domethënë parimor, i drejt. Momentin kur vjen një interes i caktuar, joshje caktuar, dhe nga pozicioni i vlerave të tij, nuk ka mundësi me e marrë, s'priton me e lonë këtë pozicion të vlerave, me kalu te antivlerat, për ta kapë atë që e kërkon nefsi dhe epshi i tij fatkeqësisht. Kjo është lëshim shumë i madh të nderuar. Ka njerëz që në shoqni janë sistemi i vlerave në punë kur është i funksionon perfekt me koleg, me shok, me ata, shumë bukur. Mirëpo ky sistem i vlerave nuk i funksionon kur është me gruan e vet me fëmijët e vet fatkeqësisht apo. Andaj sistemi i vlerave me kon stabil. Jo i luhatshëm, jo i lkundshëm, jo i thyshëm për gjithçka. Prandaj ata thonë ty i çmendur, por ti s'u thush kurrë atyne çmendur. Jo, ti s'thush sot. Ata shpifin për ty, e vërtet, po ti kurrë s'shpif për ta. Ata padrejtësisht t'luftojnë ty, ama ti kurrë nuk e bën këtë ndaj tyre. Pse? Po ti ki sistem stabil vlera, këta kanë sistem të lëvizshëm në bazë të interesit. Një njeri që ishte i lëvizshëm n'këtë punë e pytën, çfarë thua për këtë çështje? Tha, nga cili ven po më pyt, ngase për çdo ven kishte interes caktuar që i kishte përgjigjet caktuar. Prandaj, njeriu do të ketë qëndrim stabil, të ketë vlera stabile. Falja është falje. E drejta është e drejtë, vërtetësia vërtetësi, sinqeriteti sinqeritet, mëshira mëshirë, dhënia dhënie, bujaria bujari. E po lkundja dhe përdorimi i këtyre vlerave konform interesave të caktuara nuk tregon se ka sistem të qëndrueshëm dhe stabil dhe parimor. Ti pejgamber e ki? Ti e ki, dhe ti je në nivelin më të lartë. Dhe jo vetëm kaq, po thash, ala, ti aq je stabil në këtë çështje, nuk ka erë, fortunë që mund të vjen nga çfarë do anë e që të lëkun nga ky pozicion. Që ka një të rrëzë dhe mëta. Betuarit e Allahut xhelle ue ala në këto tema është shumë e rëndësishme, këto temat e mdhaja. Temat e, e, e, e mendjes, temat e arsyes, temat e natyrshmërisë, temat e shpërblimit, argat të kujt jemi dhe nga kush po presim, është temë e madhe. Tema e moralit është temë e madhe. Nëse Allahu xhelle ue ala po dëshmon, ti o pejgamber, je pregadit, je gatu që tashmë të jesh bartës i këtij sistemi të vlerave dhe të jenë këto vlera të qëndrueshme, stabile te ti. Je pregadit për këtë çështje. Dhe nga ana tjetër, Allahu xhelle ue ala, të nderuar, na tregon se në këtë rast kur Allahu përmend në këtë rast kur Allahu përmend moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kontekstin e mbrojtjes së tij karshi shpifjeve na tregon se mbrojtja më e mirë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në vazhdimsi është përhapja e vlerave të tij dhe të pajisurit me moralin e tij. Kjo është mbrojtja më e mirë. E po nuk mund ta mbrosh pejgamberin e pejgamberin e e drejtësisë me padrejtësi. Nuk mund ta mbrosh. Nuk mund ta mbrosh pejgamberin e butësisë me arrogancë e vrazhdësi, po s'mund ta mbrosh. Ngase ai vet nuk u mbrojt kurrë me këtë punë. Nuk mund ta mbrosh pejgamberin e ndërtimit me metoda të rrënimit e shkatrrimit. Nuk mund ta mbrosh. Andaj Allahu po e mbron, e vërtet, me çka po e mbron? Duke dëshmuar se ti je i moralshëm. S'e ka nis po ti i fort. Ti i trim. Jo, se nuk është tu pozicioni i trimnisë, m'u kallzu këtu. As i luftës, po moralit. E nga morali është sabri, domethënë, pjesë përbërëse e këtij sistemi të vlerave është sabri, prandaj i dërguari i Allahut, ata të thonë ty kështu po, por ti e ki sabrin, reago me sabrin tënd, reago me maturinë tënde, dhe kjo është përgjigjja më e mirë që ti mund ta bësh. Ndërsa, në vazhdim Allahu thotë, sa i përket kësaj që po ngjan n'Mekë. Po edhe jashta Mekës, deri në kiamet. Fe se tubsiru ve jubsirun. Ti ki me pa vetë, po edhe këta kanë me pa. Çka kanë me pa? Epilogun përfundimtar të kësaj që po ndodh mes teje dhe popullit tënd. E kanë pa plot, kur erdhi Mekeja, e u çliru Mekeja, e rrënuat sistemin, dolët nga zakoni, me të gjithë silleshit butë e mirë, mu më dëbuat. Tash unë kam ardh në Meke. Çfarë mendoni, kam me bo me juve? Fe se tubsiru ve jubsirun, keni me pa. Këtë Allahu e tha në fillim, u realizua mas gati 20 viteve. Ama u realizua. Kjo që është i moralshëm, Që është i drejtë, tha, ata dëshmuan, ata u mbrojtën, shikoni, të nderuar, vallahi kjo është shumë domethënëse, Allahu po e mbron pejgamberin me moralin e pejgamberit që Allahu ia dha. Mas 20 viteve gati kërë qërua Mekja, Arabët e Mekës që luftuan pejgamberin s.a.s. u mbrojtën me moralin e pejgamberit s.a.s. E ata u mbrojtën. Morali i tij jo që i mjaftonte vetëm atij për t'u mbrojt, por ishte i mjaftueshëm edhe për kundërshtarët e tij që ata të mbrohen prej tij. Vlla, mahnitëse. E i thanë, ti je njeri i mirë. Morali yt nuk të len ty me na. Edukata jote nuk të len ty ti që na bësh padrejt ose na dëmtosh apo të hakmirresh kundër neve. Pejgamberi s.a.s. e vulosi këtë. Ngase e kishte vulosur para kësaj herët Allahu për të. E tha idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni, jeni të lirë. Shkoni, jeni të lirë. Mori fund. Fe se tubsiru ve jubsirun. Edhe sa është gjallë, po edhe pas vdekjes të gjithë kanë me pa dhe po e shohin se kush ka qenë pejgamberi s.a.s.. Realiteti i misionit të tij, që erdhi thash për t'ua dhënë lapsin në vend të armës e konfliktit e gjakderdhjes, për t'ua dhënë argumentin në vend të bestytnive e mashtrimeve të ndryshme dhe manipulimeve, për t'ua kthyer logjikën dhe arsyen në vend të iluzioneve, fantazmave të shumta që njerëzit realisht vuanin dhe vuajnë nga to, për t'ua dhënë lumturi në vend të dëshpërimit e pesimizmit, fe se tubsiru ve jubsirun. Ti ki me pa këtë, po ata kanë me pa. Dhe na po e shohim vazhdimisht se bota në vazhdimësi të ndërruar, sado që po zhvillohet e po ndërtohet, gjithmonë e ma tepër, gjithmonë e ma tepër, po varfnohet për mësimet që erdhi me to Muhammedi s.a.s. për të dëshmuar se këtë varfni, këtë zbrasti, këtë boshllëk që nuk po lejan të ndihemi të lumtur sa duhet, të kemi rahati sa duhet, Në vazhdimësi, domethënë, ky boshllëk po e kërkon që të mbushet me mësimet e Muhammedit sallallahu alejhi sallam. Gjithë kjo teknologi, gjithë ky zhvillim, domethënë, i pamjaftueshëm për të mbush këtë boshllëkun e brendshëm të njeriut si qenie e privilegjuar dhe e nderuar. Keni me pa ju të gjithë, edhe na musliman duhet me pa mirë, po edhe gjithë tjertë me pa se. me çka ka ardhur pejgamberi sa selam. Prandaj të bëhemi dëshmitar, të bëhemi dëshmitar të këtyre mësimeve. Të bëhemi ata që mbushin këtë boshllëk për t'ia rikthyer njeriut aspektin njerëzor, lumturinë e tij, për të larguar armiqësitë mes njerëzve, e për kthyer dashurinë e respektin, për të larguar përçarjen, e për kthyer unitetin. Kjo është roli jonë. Ngase Allahu xhelle ve ala që nga ditët e para i tha pejgamberit a.s., ti me këtë ke ardhë, ata nuk po të besojnë ty, ata po të refuzojnë, po shpifin, kalan kja, fesetubsiru ve jubsirun, ata kanë me pa vetë, Sa kanë pas nevojë për mësimet e tua? Ata kanë me pa vetë se ti s'ua ke dashtë dunjanë kurrë, as karrikat kurrë s'ua ke dashtë. Jau ke dashtë të mirën e lumturinë. Ata mund të refuzojnë n'fillim, ata mund të shajnë n'fillim, po kanë me pa edhe vetë se kush je ti i dërguari i Allahut. Dhe po e shohin njerëzt vazhdimisht. Dhe sa herë njerëzit vallahi po e shohin pejgamberin sa selam, domthon të zhveshur nga paragjykimet, nga ngarkesat, me sytë e mendjes, e logjikës, e natyrës së pastër. Sa herë po e shohin kështu pejgamberin sa selam. Jo vetëm n'kuptimin fizik, se s'mund ta shohin, po po i shohin mësimet e tij. Rahmet për injorantët që të mësohen. Rahmet për mëkatarët që të pendohen. Rahmet për arrogantët që të zbuten. Rahmet për konfliktet që të largohen e kështu me radhë e kështu me radhë. Rahmet për jetimin, rahmet për gruan, rahmet për të dobtin, rahmet për plakun, rahmet për t'smutin, rahmet për çdo kënd, mëshirë. Po, nuk vlerësohet kështu. Shpeshherë. Fesetubsiru ve jubsi. Ti ki me pa, edhe ata kanë me pa. Çka kanë me pa për fund? Allah tha bi ejjikumul meftun. Kush nga dy palët është? Allahu tha meftun. Ata i thanë mexhnun, e Allah tha meftun. Nuk e përdori t'njëjtën fjalë, subhanallah. Ata thanë, ti i çmendur, Allahu nuk tha pastaj në epilogun përfundimtar të zhvillimit keni me pa ju nuk tha kush është i çmendur po tha kush është i sprovuar kush ka rënë provim çka edukata shpresë a tha i çmendur kjo është edukata e Kur'anit edhe pse në kuptim të fjalës meftun Ka hise edhe aspekt i çmendurisë, po ka hise, po nuk është vetëm, ngase secili prej neve n'këtë dunja, jemi para provimeve të mëdha, po, momentin kur ne, domethënë, e kena mundësin ta thojmë të drejtën, por e flasim padrejtën, kemi ranë provim, momentin kur ne e favorizojmë, e favorizojmë të keqen, ndaj të mirës për kalkulime personale, ne kemi rënë provim. Momentin kur na një njeri i themi, i sinqerti, besniku i vërteti, i themi i çmendur pa fakte, pa argumente, veç për të penguar njerëzit mos shkojnë te ai se pastaj na merr pushtetin, ai që këso kalkulime bën, ka rënë nga provimi. E shumë e shumë raste tjera, bjen nga provimi. E Allah po thot, Do të shihni ju se kush ka ra nga provimi. A ky pejgamber ka ra nga provimi, apo jo? Ai ka mbetë besniku i vërteti, ai ka mbetë, a i keni thonë ashtu ka mbetë, madje veç e ka fuqizu e ka shtu Allahu ma tepër, Ka qenë besnik i juaj si njerëz, tash është shpall edhe besnik i Allahut, ia ka besu Allahu shpalljen, ai ka avancu në vlera, ai është ngrit, është rrit, ku keni mbet ju? Ju e dëbuat, ratë nga provimi, ai nuk ju dëboi, s'ra nga provimi. Ju shpifët, akuzuat, ndërsa ai s'folte keq për juve, ju ratë nga provimi, ai nuk ra. Andaj ka përmend Allah fjalën meftun, kuptim të ranies provim, Shpeshherë njerëzit bijnë nga provimet, situata t'caktuara, dhe veçanërisht, kur kanë mundësi, kur është i dobët, jo mundohet, ama kur është i fort, kur ka mundësi, kur është në pozitë, jo rrallëherë njerëzit dështojnë, bijnë provime. Bijnë provime për t'iu gjet dikujt, për t'i ndihmu dikujt, bjen nga provime. E Allahu xhelle ve ala sa bukur e ka përmend këtë shprehje e rënies në provim se kështu po m'pëlqen me përkthy fitnë. Nuk tha mexhnun. Nuk tha keni me pa kush tash i çmendur. S'a punë çmendurie kjo po më shumë. Kjo provim. Ju ka nderu Allahu me pejgamber e keni mundësin me u ngrit Edhe ke mundësi me u degradu. Ratë nga provimi ju. Fatkeqësisht. Prandaj Allahu tha, uh, inne rabbeke huve a'lemu bi men dal-le an sebilihi, ve huve a'lemu bil muhtedin. Tek e fundit, gjykimin se kush është i udhëzuar e kush është i devijuar, Allahu e ka n'dorë. Ai e din më së miri, Allahu tha, kush është i udhëzuar e kush është i devijuar. Pra për ne është me rëndësi që, në fund të kësaj të nderuar, është me rëndësi për neve që të jemi të udhëzuar me standardet e shpalljes, të jemi të mençur me standardet e shpalljes, të mençur me standardet e shpalljes, të jemi të moralshëm, e të sjellshëm, e të kujdesshëm, me standardet e shpalljes, të jemi të formuar e të edukuar me standardet e shpalljes dhe të jemi të shpërblyer e të graduar me standardet e shpalljes. Kjo është që na duhet. Ndërsa standardet e tjera të luhatshme, të paqëndrueshme që i nënshtrohen interesave të caktuara, tek e fundit ë nuk duhet njeri shumë me lakmu në to ngase sot je kështu për ta nesër, për shumë njerëz sot je i mirë, nesër je i keq. Jo që ti ke ndryshuar diçka, por kalkulimet e tyre pastaj nuk janë stabile, nuk janë njëjta. Sistemet vlerësuese nuk janë njëjta. Me një sistem mund të jesh hero, me një sistem mund të bëhesh tradhtar. Po me ndonjë sistem vlerave, të kuptimeve të njerëzve në tokë që masa të ndryshme përdorin për ta dhon titullin ty atë. Me nxjerr që të matemi me fjalët e Allahut, ngase ato janë stabile, ato janë qëndrueshme dhe ato janë të pandryshueshme. Kjo është ajo që ka të bëjë me këtë pjesë të këtyre ajeteve të para të surës Al-Qalam dhe asaj që Allahu u betua në të dhe për çfarë Allahu u betua, u munduam ta përmbledhim në mes kësaj kohe. Allahu xhelle ue ala na udhëzoftë në rrugën e drejtë, Allahu na bëftë stabil e të qëndrueshëm edhe në udhëzim edhe në vlera e në edukatë e në mirësjellje dhe që me të vërtetë me sjelljen tonë, me edukatën tonë, me kuptimet tona, me kontributin tonë të jemi dëshmitarë të denjë të kësaj që dëshmoi për këtë për të Allahu xhelle ue ala, dëshmoi për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Kësaj dëshmie Dhe pse ai s'ka nevojë për të, i mjafton dëshmia e Allahut për të, por ne të fitojmë nga ajo, t'i bashkangjitemi dëshmisë së Allahut me fjalët tona, sikur ashtu edhe me veprat tona, që të dëshmojmë se me vërtet kjo shpallje ka ardhur të largon urrejtjen, të largon konfliktet, të sjell pajtimin, të sjell udhëzimin, të sjell moralin, të sjell edukatën dhe të sjell realisht njeriun në binarët e duhur. Allahu na ndihmoftë e na udhëzoftë